Aipatuko ditugu gaur, Saudi Arabian eta Iranen emazten zat eh, nola diren, eh, eh, nola eran egoera latza den. Zer, Amnesti emazten eskubideak, biztanda direla giza eskubideak, beste eskubideak bezala. Eta jasaiten duen, duten diskriminak eta mundu zabalean agertzen da. Europan ere, hotz, frantzian, espainian, nun nahi. Binen alere, alere, ehm, eh, errandezagun askarki, bereziki, herrialde batzuetan, eh, delako diskriminaketa hori agertzen dela emazter buruz, alanola, Saudi Arabian eta Iranen. Hori dira oraiko eh, aktualitatean direnak. Bo, hiru izen, emazte izen, Manal Al-Sharif, norote da eta Ronak Zafazade, ezagutzen ote duzue. Edo Mariam Bareman, nok ezagutzen ote du. Bon, lehena, Manal Al-Sharif, behar bada entzun duzue izen hori, Saudi Arabian bizida, mazte hori, eta historia agertu da, bere historia, eh, delako YouTube xarean. Eh, Zehenta bere otua gidatu nahi izan du, Eta hori debekatu da, Saudi Arabian, emaztek behar dute beste norbait, eh, sufor bat, eh, edo familiako gizon bat, otuaren idatzeko. Eta egin du, e, eh, prezeski beste emazter ideia hori emaiteko eta denek alako kampaina bat egiteko beren otuaren idatzeko. Hori maiatzaren emeretzien zen. Eta gero, beraz, eh, emeritzean eman du bideo hori YouTubean, eta gero, ogoita batean, maiatzaren ogoita batean, bere anaiarekin, Mohamed anaiarekin zen berriz otuaren gidatzen, eta poliziak, bideko poliziak, geldiarazi du, atxilotu dituzte biak, eh, anaiarebak, Eta utzi mementoa, binen ogoita ba-, bian, maiatzaren ogoita bian, eman dituzte berriz preso, edo bederen uh, Manal al-Sharif, anaia utzi dute laster, eta beraz, uh, eh, amnestiren ikus moldea eman nahi nuke. Zenta gerostik, ater, goizuntan jakindut, askeateratu dela, bainan, bainan, uko eginik, Otoa gidatzeko bakarrik hori eh, hori latza eh, latzadaz, berri latza, eta eran nahi du poliziak uh, eh, beldurrez era uh, uko, ara, uko eginduela binan hori da, beraz amnestiren zat eta badut hemen prentsa luzea amnestiren zat manal al-sharif zen opinione presua zenta molde baketsu batean eh, galdegina zuen eh, eskubide hori, bere autoaren idatzia, eta gehiago dena mundu zabalean eh, beste emaztek bezala, bere eskubideak eh, beraz eh, nahi zituen eh, lortu. Eta ere, biztan da, amnestik salatzen du memento berean, eh, eh Saudi Arabian den diskriminak eta legean eta praktikan. Zerenta emaztek, han ezin dute Ez eh, lanpostua hartu. Ez eh, ikasketak eh, egin, Ez boza eman hauteskundetan familiako gizon baten baimena gabe, hori da hargarria. Beraz, horiek denak amlistirentzat dira nazioarteko oleearren kontra eta galde egiten du, beraz, Saudi Arabiako zuzendariei e, emazter beren eskubideak e, emaiteko gizonen pare herritar egiazkoak izan diten. Ez dut alere antzi nahi, e, hori urteko txosten handa, beste kasu bat beti Saudi Arabian, Ara joiten dira asko emazte lanean hartzeko, indonesiatik eta filipinetik eta olako lurraldetarik, lurralde pobreetarik, eta orteko txostenan badakasu bat, harri harria emazte horiek maiz bere nagusiek gaizki tratatzen dituzte, eta badakasu bat, harria huati deitua den emazte gazte bat, E, bere mm, erri alderat beraz itzuli da joan den udan, eta bazituen eskuetan, zango eta kopetan, ogoita lau itze eta horatz bat, bere nagusiak e, landatuak, zeren eta lan sobera zuela salaturik. Hala, holako e, egoera latzada emazten zat Saudi Arabian. Erri aldeko, bon, erritaren eta ere kampotiaren zat. Mm -hmm. Ezakit beste leku batetara eramango gaituzu norengoan edo bai? Saudi gelitzen garen? Ez ez, beste leku batetarat edo musika bali maduzu, Mikel, ez? Mm, eh, ez ez, Egia esan gabiltza denboraz nahiko larri. Bai, bai, bai, ongi. Bon. Eben, lasterago senta mm, hori behar, segida behar dugu, eh, jakin gero, dela komanal al-sharif horren historioa. Beste kasua da, iranen emazteak preso hemenak dira iranen, be zonbait uh, eh, amarka da, bakarrik um, bardintasuna galdeginik egiten dute kampaina bat berdintasunari buruz. Eta hori amnistik sustengatzen du, nahi dituzte milioi bat eh, izenpedura bildu, eh, emazte eta gizonen arteko berdintasunaren lortzeko, hori bakarrik. Eta orduan preso dira asko, Eh, baditugu denen izena bakarik bat aipatuko dut, zein eta 6 zazpi urtze urte preso ondegi dituzte, eh? eta bakarrik izenpedura bat emanik eta kampaina hori eginik. Eta orai jakin dugu, Amnesty Internationalek badu, eh, ekintza, eh, begin oin jadanik petizione bat, baina orai badugu eh, akzion urgent ekintza urgente bat, eh, beste emazte gazte bat, Mariam Bariman, duela sortzi egun preso eman dute beti uh, gauza bera, gauza beraren zat, beraz izen pedura horiek bildurik, eta neok ez daki nunden preso, etxekoek ere ez dakite, duela orai eh, bi haste bederen eh, desagertu da, eta amnestiren zat opinione presoa da, eta tortura irriskoan da. Orduan, deiak gutunak igortzen ditugu laster emazte gazte horren zat, Mariam Bareman. Ara, gero, ba, konklusio bat, eman ezake, e, eh, badak dena giza eskubidek ez dutela mugarik, eh? universalak direla eta hor agertzen da biztan da gira ere e, Frantzian, Espainian eh, eta Europan unai diren emazten kontrako erasoak, eh, behinan alere kasu horiek eh, latzagoak dira. Bakutsak gutun bat, dei bat eginez, gero milaka helzen dira gobernamenduei eta eragin azkarra dute azkenean. Hori da nazioarteko elkartasun konkretua. Hmm. Ba, zuk aipatu duzula nazioarteko emakumeen e, egoera hori, nik aipatuko dut gaurkoan lokala, zeren e, ba, orain dela egun batzuk, bortxak eta saiakera bat egondu da irunen, eta aur bertan, e, irungo bilgune feministak horren e, aurkako kontzentrazioa deitzen zuen. Mm. Beraz, jadaga nahiko berandu da kontzentrazio horretara juteko, baina mentzat jendia jakin dezala, horrelako eraso bat dagoen bakoitzan, ba, bilgune feministak e, kontzentrazioak eta deitzen dituela. Orduan, e, eh, Germen, mi esker, berriz ere uretin izatagatik, eta beste askotan izaitu zaitu gozaitu hemen, ez? gozaitu gozaitu gozaitu gozaitu gozaitu